Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ բարեկամներ, բամբերի նախորդ թողարկմանը նվիրված արվեստի Մուրացանյան ամենամյա տոնին ներկայացրել էինք Գևորգ Մարզպետունի գրականություն եւ իրականություն նշանաբանն ունեցող երրորդյա մշակութային ծրագրի մի մասը։ Ավանդաբար այս տարվա միջոցառումները եւս մեկնարկել են գրողի ծնդավար Շուշիում եւ շարունակվել Արցախի տարբեր բնակավայրերում պաշտպանության բանակի զորամասերում։ Այս հաղորդմանը ձեզ կպատմենք Մուրացանյան օրերի շրջանակներում գրիք Մաքուր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի եւ նիստերի դահլիճում կայացած գիտաժողովի եւ այլ միջոցառումների մասին։ Բացելով գիտաժողովը Վարդան Հակոբյանը հակիրճ անդրադարձավ Մուրացյան գրողի կենքին ու ստեղծած գրականության առանձնահատկություններին Հովանես Դրասխանակերտցու հայոց պատմության փոքրիկ հիշատակումը Գևորգ անունով մի զորապետի մասին, ով 20 հոկանոց ճոգատով կարողացել է ճշնամուն հարվածել, դարձել է Մուրացյանի պատմավեպի ատաղձը եւ իր ազգի փրկության փափագով ապրող ու արարող գրողը նույնիսկ մի ցաղկով գարունի երազանքին է դիմել անհատի պատմության մեջ ունեցած կարևորագույն դերի շեշտադրմամբ։ Գևորգ Մարզպետունու կերպարը Մուրացյանի գեղագիտական սկզբունքների ամբողջությունն է, հիմքում ազգային միասնության եւ համերաշխության համանվակը։ Thank you Վարդան Հակոբյանը խոսեց գրողի ունեցած ողբերգական ճակատագրի մասին։ Չարբախտը նրան հետամուտ էր դեռ մանկուց։ 3 տարեկան Գրիգորը զոհ է դառնում այդ տարիներին Շուշիի մոլեգնած եւ շատ երեխաների կյանք խլած ծաղիկ հիվանդությանը։ Երբ քահանան գալիս է թաղմանցեսի համար, հրաշք է կատարվում։ Մահացած երեխան անսպասելիորեն կենթանության նշաններ է ցույց տալիս։ Այսօր կարող ենք ասել, որ հենց նախախնամությամբ նրան էր տրված լինելու իր կերտած առաքյալներից մեծագույնը։ Դրանով է իբրև մեծ երազող կարողացել հասուն տարիքում իրեն պատոհասած ընտանեկան խճճված դրաման անթեղել սրտում եւ ի հեճուկս իրեն հետամուտ չարբախտի արարել հանուրին ուղված արժեքավոր գործեր, դառնալով մեր ազգային հպարտություններից մեկը։ Գիտաժողովին մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանը հանդես եկավ Մուրացանի մանկավարժական հայացքները, գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը Մուրացանի Ռուզանը հայկական բեմի վրա, արձակագիր Վահրամ Աթանեսյանը անհատի դերը Մուրացանի գեղագիտական հայացքներում, պատմաբան Մհեր Հարությունյանը Մուրացանի ստեղծագործական միջավայրը Շուշիում, Մուրացանագետ Զինայդա Բալայանը մարզպետունի պատ պատմական եւ գրական անդրադարձներ ԱՌՊՀ դասախոս Ժենյա Պողոսյանը հատկանունները Մուրացանի Ռուզան դրամայում Շուշիի Մուրացանի անվան ավակ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Հասմիկ Ավանեսյանը Մուրացանը նամակներում թեմայով։ Հետաքրքրությամբ ընդունվեց մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանի խոսքը Մուրացան գրողի մանկավարժական հայացքների մասին։ Իրոք մոռացանի դերը մեր թե ոչ միայն հայ քաղաքական մտքի զարգացման, այլև Արցախահայ դպրոցի մանկավարժական մտքի զարգացման գործում։ Մոռացանը ստուգական կրթությունը ստացավ Շուշիի Տեր Սահակյանի տխական դպրոցում, գերազանց գրհատականներով ավարտեց թեմականը Հայագիտական առարկաները դասավանդել է հայագիտության երախտավոր Մանուկ Աբեղյանը 1886-87 թվականներին։ Եվ մոռացարը եղել է Աբեղյանի, որ առաջին անգամ կազմակերպել է գրական խմբակ, գրական խմբակի ակտիվիստ։ Հետագայում այդ մասին մոռացանը հոդվածներ է հրատարակում Տիգրան Նազարյանի խմբագրությամբ հրատարակած տարած ամսագրում։ Մուրացյալը ավարտելուց հետո թեմական դպրոցը մասնակցել է Արցախում դպրոցական ցանցի ընդլայնման գործին։ Այդ մասին բազմաթիվ հոդվածներ են տպել մագավարժական բնույթի Շուշիում հրատարակված Փայլակ, Դեցու, Թերթերում հատկապես մագավարժականը։ Թերթում մուրջ արձակակ արձակուրում եւ առ այսօր որականի բակավարշական հայացքները չի լուսաբանվել։ Ես Արցախի քրթական համակարգը 5-ից 20-րդ դարաշրջի այդ առաջի հատորը երկրորդ հատորը շտոլուց կտեսնա անդրադառնում եմ մուրացանի դերին, այսինքն դաշտիրակության, քրթության մասին։ Հատկապես մուրացանը իր հոդվածներում ընդգծում է հայ կանանց քրթությունը Ղարաբաղում մեծարում է Մարիամ Հախոբյանի դերը, Մարիամ Ղուկասյանի դերը Շուշի օրիորդան դպրոցի բացման մորտում։ Սոկրատ Խանյանը իր զեկուցման մեջ նշեց, որ չնայած Մուրացյանի պատկառելի գրական ժառանգությունը ուսումնասիրվել է անվանի գրականագետների կողմից, այնուհանդերձ ցայսօր էլ շարունակվում է հետաքրքրությունը գրողի ստեղծագործության հանդեպ։ Մուրացյանը հարս գրական ժառանգություն է թողել։ Երևույթին Սերգեյ Սարինյանից հետո դեռևս չկա մեկը, որ հանդես գար եւ վերագնահատեր Մուրացյանի ստեղծագործությունը ամբողջությամբ մեջ։ Նա իսկապես մի հսկա է եւ բոլոր ժանրերում բարձր մակարդակով ներկայացրել է մեր ժողովրդի պատմությունը իհարկե գեղարվեստորեն։ Եվ նրա հարուստ գրական ժառանգության մեջ ուշադրության արժանի է Ռոժան դրաման։ Մուրացյանը սերտորեն կապված էր պատմության հետ։ Նշվեց այստեղ միայն նրա Գևորգ Մարզպետինին Ռուսանը Անդրեաս Երեց ստեղծագործությունները բավական են, որպեսի մենք պատկերացում կազմենք, թե Մուրացյանը ինչպիսի դեր էր հատկացնում ժողովրդի արդի եւ հետագա պատմության մեջ ժողովրդի անցյալի։ 1811 թվականին Մուրացյանը գրեց եւ բեմադրության հանձնեց ռուսական կամ հայրենասեր օրիորդը դրաման։ Եվ գիտեք, որ 1870-ական թվականներից արդեն եւ Թիֆլիսի հայկական դրամատիկական թատրոնը, նաեւ Բաքվի դրամատիկական թատրոնը արդեն բավականին ժողովրդանություն էին ձեռք բերել եւ արդեն մենք ունեինք շատ բարձր մակարդակի դերասաններ։ Ժողովուրդը ցնծությամբ ընդունեց ռուզան դրաման բայց դեռևս ռուզան դրաման չեր տպագրվել 1890 թվականին փորձ ամսագրում տպագրվում է Ռուզան դրաման։ Եվ այս տպագրությունից հետո սկսում է բանավեճ եւ Մուրացյանը պատասխանեց ինչպես հարկն է, որ գրականությունը սերտ կապի մեջ է պատմության հետ։ Պատմությունը գրականության մեջ եղածի կրկնությունը չէ։ Նախ դուք նշում եք, որ իմ ստեղծած կերպարների մեջ կան մտածածին կերպարներ, բայց մեծ մասը ես վերցրել եմ Կիրակոս Գանձակեցուց գրողը իրավունք ունի միայն թե հարազատ մնա պատմության ոգուն եւ ներկայացնի այն գաղափարը, որին ինքը հետամուտ է։ Իր դրաման պատմական ստեղծագործություն է, որի մեջ հաղախված է ռեալիզմի եւ ռոմանտիզմի գույները, որովհետեւ ռեալիստորեն ներկայացնելով պատմությունը մուրացանը միաժամանակ տվել է գաղափարներ ապագայի համար։ Եվ մի տեսեք 800 տարուց ավելի ինչ ռուսան անունը մտել է մեր իրականության մեջ եւ այսօր էլ հազարավոր ռուսաններ ունենք, որոնք մասնակցեցին նաեւ մեր ազատագրական պայքարին։ Մեծ է ռուսան դրամայի դերը եւ մեր թատրոնի զարգացման, դերասանական արվեստի զարգացման ուղղությամբ Ռուզանը առաջին անգամ բեմադրվել է Շուշիի Խանդամիրյանի անվան թատրոնում։ Դա պատմական երևույթ է եւ առանձնապես մեր ազատագրական պայքարի տարիներին Ռուսանը կատարել է իր դերը։ Հայոց ամբողջ գրականությունը իրավունք ունի հպարտանալու, որ ունեցել են մուրացան, եւ նրա Ռուսանը երբեք ու երբեք չի իջնելու հայկական դեմից։ Մուրացանի ստեղծագործություններում առանցքային է անհատի դերը։ Լսենք արձակագիր Վահրամ Աթանեսյանին։ Մուրացանի ստեղծագործության մասին գրեթե ամեն ինչ ասված է Ես համաձայն չեմ այն տեսակետին, որ Մուրացյանը վերարժեքավորման կարիք ունի։ Իմ խոսքը վերաբերելու է անհատի դերի Մուրացյանյան ընկալմանը երկու կտրվածքով՝ նախ սոցիալական կյանքի, երկրորդը պատմական կյանքի կտրվածքով։ Ինչ հասարակական քաղաքական հայացքներ ունեցել Մուրացյանը, դա ժամանակի մամուլում արծարծված բանասերների կողմից ուսումնասիրված է։ Մենք արձանագրում ենք գեղարվեստական երևույթը, որ Մուրացյանի ամբողջ ստեղծագործությունը լինի դա սոցիալական թե պատմական թեմատիկայով, կենտրոնացված է անհատի դերակատարության շուրջ կամ բացասական դերակատարություն կամ դրական դերակատարություն սոցիալական միջավայրից եթե վերցնում ենք նոյի ագրավը ապա նրա հակակերպարը հակադրույթը խորհրդավոր միազնուհին է ով իր նվիրումով կարողանում է ինչ-ինչ սոցիալական հարցեր լուծել հայ գյուղում։ Հայ գյուղի խնդիրը ընդհանրապես եղել է 19-րդ դարի, 20-րդ դարի սկզբի մտավորականության, հոգացության առարկան եւ ունեցել ենք երկու հակառակ տեսակետներ՝ լիբերալ հոսանքի ուղղությունը կողմ է եղել լուսավորությանը, կապիտալի մուտքին գյուղ, իսկ պահպանողական հոսանքի ներկայացուցիչները հակամետ են եղել, ասենք մշակականներ եւ նոր դարականներ, պահպանողականներ եւ լիբերալներ, սա իր ցայտուն արտահայտությունը Մուրացյանի ստեղծագործության մեջ գտել է անհատի դերի, կարող ենք ասել իդեալականացման, այսինքն ըստ Մուրացյանի անհատը կարող է միանգամայն իր նվիրումով փոխել միջավայրը դրականորեն եւ կարող է իր վերաբերմունքով փոխել միջավայրը բացասականորեն նույն գրեթե նույն մոտեցմամբ է նաև Մուրացյանը վերաբերել պատմական նյութին։ Նա կարողացել է իրավիճակը գեղարվեստական կառույցի տեսակից ներկայացնել այնպես, որ այդ կերպարը համոզիչ կերպար է։ Դա գեղարվեստական փաստ է։ Պարտադիր չէ որ լինի պատմական փաստ։ Այսօր մեր իրականության մեջ է Ռուզան Գեղեցիկ Հայեցյանունը, որը ազնվության, հերոսության նվիրումի եւ ինքնազգողության խորհրդանիշ է։ Ճիշտ այդպես էլ Մուրացյանը կառուցել է իր Գևորգ Մարզպետունի վեպը, ամբողջ վեպի կոնցեպցիան կառուցված է մեկ նախադասության վրա, որ Թագավոր Աշոտ Երկաթը սիրահարված է Ասպրա Միշանուհուն, պետական գործերից հեռացել է եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ նախադասության վրա կառուցված կոնցեպցիա է, եւ Մուրացյանի գեղարվեստական Հայաստանում անհատի մանավանդ պետական այրի, պետական իշխանավորի կերպարի ընկալում այնքան սուր է եղել, որ նա Հայաստանի այդ դարաշրջանի բոլոր ողբերգությունները բացատրել Աշոտ Երկաթի իր օջախին դավաճանությամբ, որ եթե այդ ворթը բուն չդներ այդ հզոր կառուցվածքի մեջ, ապա այդ զրահը չէր պատրվի եւ Հայաստանը կմնար որպես միասնական երկիր եւ որպես հակադրույթ էլ Աշոտ Երկաթին հակադրույթ ստեղծել է Գևորգ Մարտպետունի կերպարը, որը նույնիսկ իդեալիստական էինք ասում, այդ կոնցեպցիան իդեալիստական էինք ասում որ մի ձեր հսապ կտան կամ մի ցակով գարուն կլինի եւ չէինք հավատում նույնիսկ մեզ ասում էին դպրոցում երբ մեզ դասավանդում էին քաղաքացիական ուսուցիչներն ասում էին որ դա պատմության ոչ մարքսիստական ոչ ռեալիստական ընկալում է որովհետեւ անհատը չի կարող փոխել պատմության ընթացքը բայց մեր արցախյան պատերազմը ապացուցեց որ այո անհատը կարող է իրավիճակ փոխել եւ մեկ անհատը 20 հոգանոց մի խումբը ինչպես մոռացանի կարագրած Գևորգ Մարտպետունու ժամանակներում այնպես էլ մեր արցախյան պատերազմում ապացուցեցին որ կարող են իրավիճակ փոխել եթե թե ոչ արմատական իրավիճակ փոխել, գոնե իրավիճակային իրավիճակ փոխել եւ եւս մեկ անգամ պատմությունը կարծում եմ հաստատեց Մուրացյանի գեղարվեստական կոնցեպցիայի ճշմարտացիությունը որպես գեղարվեստական երևույթ Գիտաժողովին պատմաբան Մհեր Հարությունյանը խոսեց Մուրացյանի ստեղծագործական միջավայրը Շուշիում թեմայի շուրջ։ Թեև Մուրացյանը հիմնականում ստեղծագործել է Թիֆլիսում, որ այն ժամանակ Կովկասի հայության կենտրոններից մեկն էր, բայց իր ամբողջ թե գրական պաթոսը, թե հայրենասիրական մղումները կարծում եմ զգալիապես ստացել է հենց իր ծննդավայրում Շուշիում։ Գրողի հիմնական ասելիքը գաղափարներ տարածելն է, ազատագրական հովերը խրախուսելն է, ուղղորդելն է, մանավանդ երբ հաշվի են քառում այն ժամանակաշրջանը, որտեղ ապրել են եւ Մուրացանը, եւ մեր մյուս մեծերը, երբ Արեմիցյան Հայաստանում հայության ազատագրման խնդիրն էր օրակարգում, երբ նաեւ ինչու ոչ Արևելյան Հայաստանում հայության ազատագրման խնդիրներ կային, երբ եվրոպական հեղափոխական շարժման ալիքն էր ծավալվում մեր միջավայրում, ահա այս պայմաններում մի միանշանակ գրողը պետք է որ ներկայացներ իր ասելիքը ուղակի պատմական անznավորությունների, պատմական անհատների շուրթերով, բայց նաև ուղղորդելով ներկայացերուներին իրենց անցավորների, իրենց նախնիների հերոսական օրինակով։ Շուշին 17-րդ դարի վերջերին ներկայացնում էր մի բավական զարգացած քաղաք մշակութային առումով։ Պատահական չէ, որ 1820-ականներից 1920-ական թվականները մեր ուսումնասիրողների կողմից որակվել է որպես Շուշիի մշակութային ոսկեդար։ Այսինքն դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ խանական իշխանությունը տապալվեց, վերածվեց մեր երկրամասում եւ հայությունը հնարավորություն ստացավ դրսևորելու իր ընտունակությունները, իր հնարավորությունները եւ իր ստեղծագործական քանքարը։ Շուշին որպես ռուսական կայսրության մյուս քաղաքները, մյուս բնակավայրերը ունեցավ բազում ուսյալ զավակներ, որոնք Եվրոպաներում ստանալով իրենց ուսումը առաջավոր գաղափարներ ներմուծեցին հայրենի քաղաք, տարածեցին այդ գաղափարները եւ կարողացան իսկապես լուսավորիչների դեր կատարել Շուշիի հասարակության համար։ Այս շրջանում այնպիսի հայտնի քրթական հիմնարկներ կային Շուշիում, որոնց դաստիարակած, կրթած զավակները դարձել են մեր մշակույթի լավագույն անվանի գործիչները եւ կարծեմ նորություն պատասխանատվություն հայտնած չեմ լինի։ Հիմա աշխատանք է գնում նշանավոր շուշեցիների մասին առանձին գիրք է նախապատրաստում հրատարակության, որը մեկ անգամ եւս մեր ուշադրությանը կներկայացնի այն մեծ համաստեղությունը մեր մշակույթի, գիտության, քաղաքանության ոլորտի, որը մեզ է ապարգևել մեր Շուշի քաղաքը։ Շուշիի ֆենոմենը դեռ ամբողջովին բացահայտված չէ։ Երկու տարի առաջ լույս տեսավ ֆենոմեն Շուշի ռուսեր դասերեն կոլեկտիվ մենագրությունը, որտեղ տարբեր տեսանկյուններից քննարկվեց Շուշիի ֆենոմենի հասկացությունը, բայց կարծում եմ դեռ ամբողջովին այն բացահայտված չէ եւ այսօր մեր պատմաբաններից, գրականության, լեզվի մասնագետներից առաջ կարծում եմ կարևոր մի խնդիր կա դրված վերհանել Շուշիի ֆենոմենը, ինչը որ เป զի մենք մեկ անգամ եւս հասկանանք այն կարևորությունը, ինչ ներկայացնում է Շուշին, նաեւ այս այսօր եւ բոլորս հասկանանք, որ Շուշիի հոգեվոր մշակութային վերազարթոնքը իսկապես արդիական է, օրախնդիր հարց է եւ կարծում եմ այս համատեքստում Նման միջոցառումները, այդ թվում նաև Մուրացանյան օրերը նոր շունչ ստացան անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրոք գրողների միության շահխնդիր մասնակցությամբ նախաձեռնությամբ կազմակերպական ջանքերով ահա նման միջոցառումները մի փարոս են մի խթան են Շուշիի երբեմնի парքի վերականգնման համար եւ եթե Շուշին նորից դառնա հայության հոգևոր մշակութային կենտրոնը, կարծում եմ մենք նորանոր հանճարներ կունենանք, նորանոր հզոր ստեղծագործողներ եւ ստեղծագործություններ կունենանք, որոնք անհրաժեշտ է մեզ թե մեր պետականության կետման, թե մեր ապագա սերունդների դաստիարակության գործում։ արվեստի Մուրացանյան տոնի երկրորդ օրը նույնպես հագեցած էր միջոցառումներով։ Արցախի գրական ընտանիքի անդամներից դերասաններից կազմված խմբերը մի շարք հանդիպումներ ունեցան ԼՂ պաշտպանության բանակի զորամասերում Մարտակերտ, Մարտունի, Ասկերան, Հադրուտ, Շուշի, Բերձոր շրջենտրոններում ու դպրոցներում։ Մուրացանի կերտած հերոսները պատմական հայրենասեր անձինք այսօր քայլում են մեզ հետ Արցախյան գոյապայքարի մեջ նաև գրողի մեծ երազանքն է հայրենիքի ազատությունը նվաճել հայ զինվորի ու զորապետի քաջությամբ ու անձնվիրությամբ։ Գևորգ Մարզպետունի հայրենասերը մեր ժամանակների իրականությամբ է ապրում եւ իր ներկայությունն ունի մերօրյա մարտահրավերներին ի հանդիման։ Մուրացան Գեղագետը ստեղծագործել է ազատ ու անկախ հայրենիքի գաղափարով, իր հայրենիքին իր ստեղծագործությամբ օգտակար լինելու հավատով եւ Գեղարվեստի մայքի ուժով բացահայտել է սեփական ժողովրդի ապագայի իր տեսլականը։ Ասել է, թե Մուրացյանն ապրելով պետականությունից զուրկ մի ժամանակում իր գործերով արտահայտել է այդ ժամանակը հաղթահարելու իր տեսակետը, իր ժողովրդի առաջադեմ գաղափարների կիզակետը համարելով անմնացորդ հայրենասիրությամբ ձեռք բերված սեփական երկրի ազատությունը։ Այսինքն մեր գրականության մեջ ռոմանտիզմին турք տված Մուրացյանը նաև մեծ իրատես էր, վկան իր պաշտած գաղափարների ազգային միասնության ու համերաշխության զորությամբ Երևան եկած Արցախի հանրապետությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին մեր բանակն է, մեր հավաքական ուժը որպես փրկություն եւ ապագա։ Այս ամենի մասին խոսվեց զինորականների եւ դպրոցականների հետ հանդիպումներին։ Նույն օրը գրողների հետ հանդիպում է կայացել նաեւ Մարտակերտի շրջանի Կուսապատի միջնակարգ դպրոցում։ Մինչ հանդիպումը հարգանքի Թուրքիա մատու կառուցվել տեղի գերեզմանատանն ամփոփված գրողի մոր հիշատակին։ Արվեստի Մուրացանյան օրերի վերջին ակորդը տրվեց Խաչինի ձորակում։ Գանձասարում մոմավառությամբ եւ Միջնադարյան հիասքանչ տաճարին կից նորակառույց ու ասես եկեղեցու շարունակություն դարձած Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի մասնաճյուղի ցուցանմուշների ցանոթությամբ սկսված օրը իր շարունակությունն ունեցավ Վանքի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Մուրացանի ավանդները, Մուրացանի հետնորդները, Կարքախոսն ուներ մանկավար ուսանողների եւ աշակերտների հետ կայացած հանդիպումը։ Գանձասարը իր հերոսական պատմությամբ երիցս խորթանշական է Մուրացյանի ստեղծագործության համար Ռուզան պատմական դրամայի հերոսուհին Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի դոստերներ։ Խաչենը թատերաբեմ էր դարձել 13-րդ դարում մոնղոլ թաթարական արշավանքների ժամանակ եւ ծավալված դեպքերն են նյութը դրամայի սկզբնախբյուր ունենալով Կիրակոս կանզագեցու պատմություն հայոց գործը։ Գրողների ելույթները ընդմիջվում երգում էին դպրոցի ուսուցիչների, դպրոցականների երգով, ասմունքով Սոկրատ Խանյանը, Նվարդ Հավաքյանը, Դավիթ Շիրինյանը, Հրանտ Ալեքսանյանը, Զինայդա Բալայանը, Տաթև Սողոմոնյանը Մուրացյանի արվեստին նվիրված խոսքին զուգակցում էին նաև իրենց ստեղծագործությունները։ Հանդիպմանը մասնակից ԼՂ ժողովրդական դերասան Քաջիկ Հարությունյանը ներկայացրեց հատված Մուրացյանի Նոյագրավովի պակից, իսկ ԼՂ վաստակավոր դերասան Սամվել Եվրիյանը Հովանես Շիրազի բանա բանաստեղծություններից։ Դպրոցի տնորեն Վարյա Ավանեսյանը շնորհակալություն հայտնեց հանդիպման արդիվ, նշելով, որ օրվա հանդիպումը ինքնին հայրենասիրության դաս է դպրոցականների համար։ Մենք այն սերունդ ենք, որ դասերագրել ենք մեր պատմալուպերի երոսներով։ Մեզ համար գրքերը, գիրքը ոչի է, որ քեոր զեն։ Այդ առումով ուրացանը ընթերցողների հայնասության, ազատության և միասնության դասեր է տալիս։ Հայնիկ դասակցությունների սրծումն է համնարան չի կարելի խնայել ոչ մի բան։ Այսօր և ընդմիշտ պետք է առաջնորդենք նրա սերմանած ազգային միաբանության գաղափարներով։ Արցախյան պատերազմի տարիներին մենք համոզեցինք մեր պատնարետների հերոսների հզորության մեջ, ներառչեցեր հոյացան, նորորյա հետոցներ ժամանդաստախնյաց հերոսական ոգին։ Այսօր մեր աշակերտները ծավով մի քիչ մեր սերունդը գրքից նրացել է, օրինակ մենք և մեր ծնողները գրքերով են դաստիրակվել, գրքերի հերոսներով, մեր լամյանց խարպը և ուսերի տանով հերոսներով, Բայց այսօր ստիպված համասանքում երբեմն տեղադրում են այդ պատմավերների հակիրճ այսպես նկարագրություն, որտեղ ոչինչ կարծես հանված է եւ մահացել է եւ ինչ-որ պատմական, ինչ-որ փաստեր, որոնք կարծես այդ հայրենասիրության ոչին չեն դաստիարակում ինչպես հարկն է, չեն խրծում սերունդին, ինչպես որ պետք է։ Այդ պատկերացնեմ, որ մենք չենք իմացել, թե ինչպես է Մասկետոնի երթում Մաշկոցի գերեզմանի մոտ, որ ինքը երբեք չի վերադառնա իր օջախ, մինչև վերջին հանդարացի չորացել եւ այդպես էլ նա կատարեց։ Այդպիսի շատ դրվագներ կան, որ մեր ծերունդը, մեր հայերը, մեր ծնողները դրանով դաստիարակել են եւ մեզ են դաստիարակել, մեր ուսուցիչները, եւ մենք այդ փիլոսոփսումից նորյա դոսներ են ծնվել, ագարիզության բերումով եւ կարող են ծնվել, շարունակել։ Ուրեմն եկեք դասեր քարիքներ հերոսներից, լինենք միասնական եւ ապուր, բահին ազգային միաբանության ոգին ու խոստանանք ուշքի հարկավակը, այս զավակը դժվարդարին։ Ինչպես նրանք ներս մեզ հավեր կման շավատարին, հեկուզ գրենք եմ հազում սավը դարի, հեկուզ երկյան հարգենա դավը դարի, սեր ոչ չետանեն, հարգը հարգենք վավը դարի։ Մուրացանի ծննդյան 160-ամյակին նվիրված եւ օրերս լույս տեսած մուրացանագետ Զինայդա Բալայանի Մուրացանի գեղարվեստի парадիգմաների փիլիսոփայական մեկնությունները գրքի շնորհանդեսը եւս հանդիպման մաս կազմեց։ Ծավալվեց նաեւ գրական մրցանակաբաշխություն։ Մրցանակները շահեցին բանաստեղծներ Զինայդա Բալայանը, Տաթև Սողոմոնյանը, Դավիթ Շիրինյանը, դերասաններ Քաջի Քարությունյանը եւ Սամվել Եվրիյանը։ Միջոցառման ասմունք հնգանքով ու երկով հանդես եկած մանկավարժներն ու աշակերտները գրքեր ստացան։ Գրողների միության կողմից գրքեր ստացավ նաև դպրոցի գրադարանը։ Ամեն նոր սերնդի համար Մուրացյանի ստեղծագործության կենսունակության վերահաստատման գաղտնիքը հեղինակի ինքնագնահատանքի մեջ է։ Ամեն մի գործ ստեղծելու ժամանակ իմ առաջ ունեցել եմ իմ հայ ժողովուրդը, նրա անցյալը, նրա պատմությունը, նրա տխուր ներկան։ Լավ եմ գրել թե վատ, նրան եմ կամեցել իմ մտքերն ու զգացմունքները հաղորդել, գրել է Մուրացյանը։ Ունեցած անձնական դրաման նյութական դժվարությունները կանխորոշեցին Մուրացյանի տխուր Ղարաբաղջյանը, կյանքից վաղաժամ հեռացավ գրողը։ Ողբերգական ճակատագրի տեր, բայց համաշխարային արվեստի պատմության մեջ մնայուն հետք թողած անհատականությունների մասին ընդունված է ասել։ Ճակատագիրն ավարտվել է, բայց կյանքը շարունակվում է։ Սա վերաբերում է նաև հայ գրականության դասական Մուրացանին, Գրիգոր Տեր Հովանիսյանի դրամատիկ ճակատագիրը ավարտվել է եւ այսօր շարունակվում է Մուրացան գրողի կյանքը իր թողած գրական ժառանգությամբ։ ավարտվեց բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր հոկտեմբերի 20-ից 22-ը կայացած արվեստի Մուրացանյան տոնին։